بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تنشكر الله سبحانه وتعالى na tunamtakia sala na salamu zaidi mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu ulimwengu unapoendelea kupambana na janga hili la corona au, au covid-19 wanavyoita wenyewe tunaendelea kuona ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kana kwamba ulimwengu mzima amenadi mwenye kunadi limanil mulku liyawm ni wanani ufalme leo na jawabu bila shaka ni lillahi alwahid alqahar ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala mmoja mwenye nguvu za hali ya juu leo hakuna superpower leo hakuna daula ndogo wala kubwa leo hakuna nchi ambayo itajipiga kifua na kusema ya kuwa sisi hatu sisi hatujaguswa na jambo kama hili kuonyesha utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ya dola kubwa ambazo zilikuwa zikiheshimika kwa nguvu kabla ya janga hili kutua katika nchi zao walikuwa wakijigamba na kujipiga kifua leo wanaomba usaidizi kwa yoyote anayeweza kuwasaidia na chochote Allahu akbar Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyeisimamisha ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala sisi hatuna shaka ya kuwa kiumbe hiki ni ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala iko chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wama huwa illa dhikra lilbashar na hii si lingine isipokuwa ni kumbusho kwa wanadamu wao wakajirudia na wakaona udhaifu wao na unyonge wao ndugu yangu kama tulivyotangulia kukumbushana ya kuwa ni, ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na maisha ni sehemu ya mtihani na mtihani hii haimsibu isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria iweze kumsibu na alhamdulillah alhamdulillah hatuko mu'min si sawa na asiyekuwa mu'min katika mitihani hii kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao wana kasumba ya kusema ya kuwa leo waislamu mnajigamba eti mnaosha mikono mara tano kwa siku kila mnaposwali mnapokula mtume wenu amewafunza bona mmepatikana na janga hili bona waislamu wanapatikana na janga hili tuko sawa wako sawa waislamu na wasiokuwa sawa la hawako sawa abadan mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameweka wazi ya kuwa janga kama hili ni adhabu kwa asiyakuwa mu'min na ni rahma kwa mu'min mu'min wa kisawasawa leo moyo wake umetulia yuko nyumbani kwake sabiran muhtasiban yuko nyumbani kwake hali ya kuwa yeye anasubiri ana imani na Allah subhanahu wa ta'ala anajisaidia na sala na subra akitarajia thawabu kutoka kwa Allah moyo wake umetulia ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma katabahu ma kataba Allah lah anajua wazi ya kuwa hakuna chochote ambacho kwamba kitamfika isipokuwa lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amempangia kinyume na mtu asiyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala ameweka roho mkononi hana raha hata kama ana kila kitu nyumbani kwake hana raha kwa sababu aona mauti mbele yake asikia rafiki yake amepata amepatwa na mtihani hii asikia ndugu yake amefariki bali kuna wengine wao wanakaribisha mauti kabla hata kufikiwa na kufikiwa na ugonjwa huu ni wangapi tunasikia kila leo ya kuwa wamejitoa uhai kwa nini? Kwa sababu ndugu zake, jamaa zake wa karibu wamepatikana na ugonjwa huu. Wengine wanajitoa uhai kwa sababu ya hofu ya hali ya juu wanaoishi nayo. Tofauti na mu'min janga hili Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na atuweke mbali nayo na aliondoe ulimwengu lakini ikiwa lita la qaddar Allah litamfika mu'min inakuwa ni rahma kwake yeye matatizo yote anayoyapitia dhiki zote anazozipitia mpaka kupona kwake anakuwa yeye amefutiwa madhambi mengi au mpaka kufariki kwake biidhnillah ta'ala anakuwa amepata amepata daraja ya mtu ambaye amekufa shahid na sote tuwajua fadla na ubora wa mtu kupata daraja kama hiyo ndugu zangu leo tugusie aya moja au mbili au tatu ile ambayo tutaweza kuonyesha ya kuwa anayeweza kuondoa janga hili ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake lau wanadamu wote scientist wote wakaweka vichwa vyao pamoja. Naam, hii ni ugonjwa kwanza na bila shaka lina dawa alivyosema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, lakini litapatikana litaweza kumfaa mwanadamu wakati ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatoa rusa, Allah subhanahu wa ta'ala atatoa idhini. Ni yeye tu ndio alileta ugonjwa huu, aliyeleta ugonjwa huu na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuondoa kila leo tunasikia kuna dawa imepatikana kuna nchi fulani imepata vaccine kuna nchi fulani kukaribia kupata wengine wakasema dawa fulani inasaidia na baadhi ya watu waliotumia dawa hiyo tayari wamefariki kwa hivyo shifa na suluhu katika janga hili ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake sikiliza anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura suratul yunus sura ya kumi aya 107 Allah asema jalla jalalu wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu na kama Allah subhanahu wa ta'ala akikugusisha dhara ya aina yoyote yamsaska Allahu bidur Allah akikugusisha dhara angalia leo tunaambiwa usiguse kwa sababu mikono ya mwanadamu inagusa sehemu mbalimbali ndo watu wanahimizana kuosha mikono watu wanahimizana kutogusa macho mdomo au au au pua kwa sababu ndiyo sababu kuu ya ugonjwa huu kuweza kuambukizana kugusa tu kugusa sehemu mbalimbali mbali, osha mkono wako kila mara usigusa uso wako lakini Allah subhanahu wa ta'ala asema na kama Allah akikugusisha dhara ndio maana ndugu zangu juzi tulizungumzia umuhimu wa kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala ukweli wa kumtegemea. Na yeye ndiye mlinzi, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye mlinzi bora na Allah ni mwingi wa rehma. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atulinde kwa ulinzi wake na aturahamu kwa rehma zake ambazo hazina kifani kwa sababu mikono ni vigumu wewe kucontrol mikono yako utaguswa sehemu mbalimbali mbali. hata tumeona katika televisheni na sehemu zingine watu wanahimiza watu kutogusa macho au uso kwa ujumla na unakuta mtu anapozungumza na kuwahamasisha watu kutogusa yeye mwenyewe amegusa mara kadha wa kadha kwa nini kwa sababu khuliqa al-insanu dhaif mwanadamu ni dhaif ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hifadhi yake ndio itamlinda mja wake hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa ja, eh, eh, yani huyu yani virusi hii eh, this virus Allah amejalia ya kuwa halionekani kwa macho kwa hivyo wewe unaweza kuwa waigusa hauna habari unaweza osha mkono wako usioshe inavyotakikana kwa hivyo kukulinda ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah asema وان يمسسك الله بضر na kama Allah Allah subhanahu wa ta'ala akikugusisha dhara fala kashifa lahu illahu basi hakuna yoyote awezaye kuiondoa isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Allah amewagusisha wanadamu tofauti tofauti dhara hizi na wengine wanaendelea kusambaza the only one who will break this cycle is the creator Allah subhanahu wa ta'ala wa pekee ambaye atavunja duara hii ya watu kuambukizana hapa na pale tunaambiwa keep distance osha mkono usiguse sehemu ovyo ovyo naam mwanadamu utajitahidi lakini unabakia na udhaifu wako ambaye ataweza kukuhifadhi ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah ashawagusisha wanadamu na wakuondoa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awapatie wanadamu taufiq ya kuweza kupata dawa ya kuondoa janga hili kisha Allah asema wa yuridka bi khairin na kama akikutakia khairi na hii ni aya ni, ni general lakini tunapozungumzia janga hili Allah akikutakia khairi ya kuwa ameamua kukuweka mbali na janga hili akuepushe nalo basi fala radda li fadli fala radda li fadli hakuna awezaye kurudisha fadla zake Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi na, na basi Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia khairi hakuna awezaye kurudisha khairi ya Allah subhanahu wa ta'ala fadila za Allah subhanahu wa ta'ala yusibu bihi man yasha'u min ibadihi fadila hizo kwa amtakaye katika na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishie fadla zake atumiminie hifadhi yake atumiminie atumiminie rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala wakati huu nzito na miongoni mwa rahma kubwa za Allah tunazoomba ni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie turudi katika misikiti yake turudi katika majumba yake kwa sababu ni Allah alitupatia idhini ya kufanya ibada miaka yote hiyo katika katika misikiti yake na ni yeye ametuondoa na ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake atakayeweza kutupatia idhini ya kurudi fi buyutin adhina Allah katika majumba ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa idhini ametoa ruhusa watu waweze kumwabudu na kutaja jina yake kumbe kukutana kwetu misikitini ilikuwa ni tawfik kutoka kwa Allah na hayo tutazungumzia siku nyingine biidhnillah ta'ala lakini hapa Allah asema yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah subhanahu wa ta'ala huzifikisha fadila zake kwa amtakaye katika waja wake wanadamu wa huwa al-ghafurur rahim na yeye Allah subhanahu wa ta'ala husamehea na ni mwingi wa rehma tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu na aturehemu subhanahu wa ta'ala janga hili Allah ataliondoa Allah subhanahu wa ta'ala asema qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo huwa atawa uh, yunajikum minha atawakueni kutoka kwa janga hili na kutoka kwa janga yote ambayo huwasibu aya imeshuka katika katika muktadha mwingine lakini katika muktadha huu wa janga hili ni vivyo hivyo ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atatuondolea janga hili na pia ndio mwenye kuondoa janga yote yanayotokea katika katika ulimwengu ndugu zangu dada zangu wasikilizaji ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndo kuondoa majanga kama haya baada ya sisi kufanya tauba na suha na baada ya kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo gani mengine ambayo Muislamu anaweza akayafanya ili aweze kupata hifadhi ya Allah ili aweze kupata taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mbali na janga hili au kuweza kuondolewa kutokamana na na janga hili biidhnillahi tabaraka wa taala hayo ndiyo tutakayo yazungumzia katika darasa yetu tutakayofuata wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh